i u kanalu. imamo neke teme koje, koje, smo, koje želimo da iznesemo i da raspravimo o njima na ovom sastanku. I ja sam zamislio ovaj sastanak, tačnije dobrovoljno sam se javio da budem takozvani facilitator sastanka, da i, iznesem sve predloge koje, koji možete naći na opisu kanala, na Type with me i tamo ima link i ko, kogod je voljan može nešto da doda. Tamo sve ćemo razmotriti. Ja sam i, izneo neke stvari i ići ćemo po principu menjanja mikrofona od gore na dole, tako da će svako imati pravo da kaže svoje mišljenje, svoj stav na, na, na neki ovaj, sa nekim osnovanim razlogom i da obrazloži svoj stav. Ovo, tako da niko ne bude isključen i da ne bude da dvoje ljudi priča, da ne učestvuju, da pasivno slušaju. Za početak bilo bi dobro da se svi predstavimo i još jednom provjerimo mikrofone, pošto ima nekih koji dolaze redovno tu, koji se poznajemo, koji se ne poznajemo. Vidim Cvele, ti nemaš mikrofon, odnosno isključen ti je, ti, ti, ti ćeš morati da kucaš, Ovo, sačekat ćemo te da otkucaš. Ovo, tako da, ajde po, počet ću ja, pa ćemo krenuti od Damjana i, i idemo na, na dole. Ja sam Ivan, koordinator lingvistik tima Srbije i trenutno radimo na mnogobrojnim prevodima i svakako da smo u samom startu, u zaletu i treba će nam puno snage i puno ljudi da bismo završili. Iz Kule sam, iz Srbije i to, toliko od mene. Damjane, da li si spreman da kažeš nešto? Dobro večer, ja sam Damjan, dolazim iz Ljubljane, Slovenije. Isto sam koordinator za Liglistic Team i još koordinator za dvije stvari, to lokalno ovde kod nas. Trenutno, trenutno tačno smo se svi fokusirali na prevođenje Venus Project sajta, sad nam je negde 42-43% napravljenog, a, to bi bilo to. Srđane, tu jedino što sad ću malo više ovde da, da radim u, u Sloveniji. Stevane. A, pa, Stevan Savić, Kula, Srbija. Milene. Ja sam Milan iz Crvenke i radim trenutno kao član lingvistik tima, takođe uskoro počinjem da budem u development timu i to je to otprilike. Peđo. Minus preskočio. O, pardon, Mina. ja mislim da već piše ovaj, tu, skula, Srbija, tako dalje. Trenutno ne radim ništa. Ovaj, nadam se da ću vrlo uskoro početi da radim nešto. Aj, može da peđa. E, dobro večer svima, ja sam Peđa iz Svenske Mitrovice, sam od skora član lingvistik tima Srbija. Mm, spreman sam da pomognem koliko mogu i koliko mi vreme dozvoli i u promociji tog pokreta i u prevođenju. Vesna. Ćao, ja sam Vesna iz Novog Sada, pomažem i posmatram vele, hoćeš da te sačekamo da otkucaš nešto od sebi, ako ne, onda klikni na ove ikonicu, a, ok, već kucaš. Alias, tvoje ime ne znamo, mislim ja ne znam. Alias Mihajlo Novi Sad, pored Srđana i Vesne, jedan od osnivača pokreta u duhu vremena u Novom Sadu. Znam dosta tu nekih iz Slovenije i tako dalje. Ako se ne varam, sa, sada smo svi prošli kroz ovaj proces predstavljanja i proveru mikrofona. Nadam se da će neko slušati i da će vidjeti koliko nas ima i, i da će se sledeći put uključiti. Pa želeo bih da iznesem prvu stavku, a to bi bilo prevođenje novog, novog filma Moving Forward, o, Zeitgeist Moving Forward od Petera Josefa, Naime, Peter je prošle nedelje na sastanku, da li je bio internacionalnih čaptera, ne znam sad stvarno, izneo je izneo činjenicu da će nam ustupiti mesec dana ranije pre, pre same premijere filma će nam ustupiti da prevedemo film i, i stvarno to je ono, o, ja, jako hrabro s njegove strane, pošto postoji mnogo prostora za zlopre, za zlopotrebljavanje tako nečega. I e, rekao je još jednu stvar, da će se lično pobrinuti da se dogovori sa svim koordinatorima svakog čeptera oko tog prevoda, ko će dobiti u ruke taj prevod, ko, moraju biti ljudi od poverenja, ljudi koji neće zloupotrebiti tako nešto, i tu, tu sad mi imamo jedan problem, pošto mi nemamo chapter zvaničan. I o, ovaj, nemamo ni koordinatora i ne znamo s kim bi to Peter trebao da se dogovori, ne znam koliko će nas ozbiljno shvatiti i koliko će nam verovati kad se nismo do sad organizovali da napravimo oficijalni chapter i da li će nam uopšte ustupiti prevod. Sigurno, Denis mi je juče pomenuo da će on lično pričati sa njim i da, da li ja, da li Damjan, da li ko već, da, da neko od nas to to radi, da se dogovori sa njim, ali opet za buduće neke poslove, planove i radjava će nam svakako i oficijalni četer se zajedno sa web sajtom i sa ovaj, i sa koordinatorom koji će nas predstavljati, koji će nas upućivati u najnovije dešavanja. Naravno, ne, ne treba on sve to sam da radi, to može bilo ko od nas da radi, ali opet treba da bude jedno lice koje će uvek biti tu i koje će posjećivati sve te sastanke. I sad, da li ima nekih pitanja za sada što sam ovo rekao? Možemo krenuti redom. A, što se mene tiče, Ja nemam pitanja, sve je tu jasno. Srđane? Ne, nemam pitanje, samo ovaj, da i postoje tu nekih par uslova koje treba da se ispune da, da, bi, da bismo dobili chapter. Stevane? Ništa, ništa, sve jasno, dalje. Milane, ti? Trenutno nemam nikakvih pitanja, isto podržam samo ovo srstvo. pojasni šta tačno nama mi bili oficijalni chapter, a posle ćemo ovim pravilama unu, unutra chaptera, to je već unutrašnja naša stvar, tako da... Nino, Pa ja bih samo da se razjasni, ako je i kako moguće, šta su dužnosti koordinatora i koja on prava ima, koja nema i da se zna ovaj, tačno šta je koordinator i šta on radi. Do, da, do, doći ćemo i do tog dela svakako. Redio. Možda uskut samo pomenuti neke tehničke stvari, šta je četak, gde se fizički nalazi, kak, kakav izgled, šta, o čemu se radi, ostalo ništa, čekamo posao da počnemo da radimo. Mm, vesno. Ok, sad. Cveli. Mihajlo, ako sa, jako slabo pamtim imena, ali mislim da, da si rekao Mihajlo. Jeste Mihajlo, pa ne znam u kom chapteru je reč, ali to je ovaj zvanični što sam dole stavio link, Ako je taj, koliko se ja sećam, to su pre dve godine radili Robert i Free Society. Free Society, koliko se sećam, je otišao, on je onaj iz pokreta, što radi sa Srbonom, a vi ćete mi ispraviti da li uopšte to, to na čega ja mislim. Pa mi tačno mislim na da, na taj oficijalni chapter pokret u duhu vremena koji je registrovan kao nevladina organizacija, koji jeste trenutno registrovan, ali niko ne zna za nas, pošto nemamo radni sajt koji može da funkcioniše i na kom javno može da se vidi. Postoji sajt pokret u duhu vremena, ali on stvarno je po, potpuno ako ne prilagođen za rad, što se da videti iz priložena, pošto niko nema pristup forumu. Ne, ne, do... nisam, ni, nisam mislio na to, nego sam mislio na oficijalni, znači na vcgsmovement.com, ovaj pa na chapter na srpskom jeziku. Na njega sam prvo mislio, a ne na pokret u duhu vremena. E, da li se radi o tom chapteru ili je to sad znači, prebačeno, to se više ne koristi uopšte oficijalni The Zeitgeist Movement.com? Koristi se, ali sva, svaki ovo ovaj, ima svaki chapter ima svoj lokalni sajt na svom jeziku. Znam, znam. Ok, da skratim. Znači onda je Robert baš u tom uh, zbog toga i pokrenuo, koliko se sećam, pokret u duhu vremena i mi smo i osnovali jel, društvo, odnosno pokret. Pa zar e, šta je s Robertom, mislim, je prvo pitanje je bilo trebaju nam koordinatori. Mene interesuje šta je s Robertom, koliko se ja sećam, on je bio koordinator, konkretno pokreta u duhu vremena i predstavnik pokreta u Srbiji. Da, Mihajlo, ja... Znači ne dolazi da. uopšte. Nema ga, nema ga nigde, mislim, nigde ne mogu da ga na, navatam. Moguće da... Damljano, izvoli. Da, ja sam govorio s njim i on meni rekao da ima problem sa internetom, da, ali što se mene tiče, kao, kao što je Mihajlo rekao, sve je to jasno, znači official chapter postoji, sad koga će ko, uh, ne znam, Peter Joseph ili e, e, G-Man ili ne znam koliko kontaktirati, to je sad pitanje, ali o, ja mislim da taj oficijalni chapter postoji, da se zna, vi ste tu, puno se radi, to u to nema sumlje i što se toga tiče, samo se mora naći neki predstavnik, ja mislim da u tom primjeru to, to ide na tebe Ivan, jer si ti koordinator za lingvistik tim i to, to spada pod, taj, e, pod tu grupu i ja mislim da si ti taj čovjek koji će se dogovarat e, za, e, za, za, za Srbiju. juče sam ja pričao sa Rejom, sa G-Manom, o tome da li treba već ovog momenta da počnem da bukvalno reklamiram to sam lingvistik tim i samo dovođenje ovoga, sa, prevodi, novih prevodilaca u tim tako što ću napisati i, i nešto tipa Halo ljudi, ja sam Ivan iz Ligvistik tima, hajde da prevedemo novi film pre nego što izađe, dobit ćemo materijal, javite mi se u što većem broju da što brže uradimo, ali problem, nije, nije problem, nego je to sasvim drugačije zamišljeno. Zamišljeno je da sami chapteri to rade, taj marketing, E, lingvistik tima kako i bilo kojih drugih timova i to će lično raditi koordinator chaptera, ne, ne koordinator lingvistik tima. O, u, u nedostatku samog koordinatora chaptera verovatno će to preuzeti ne, ne, neka druga osoba, ali u buduće svakako da nam treba kako da bismo funkcionisali ka, kako se inače, kako bi trebalo da se funkcioniše, da bi nas ljudi ozbiljno shvatili da smo organizovani, samim tim i kad dođu novi članovi, da vide da je tu nešto organizovano, da postoje timovi radni, da može nešto da se radi, da za svakog ima po nešto, da ima, svaki tim ima svog koordinatora ko može da se obrati, da pita za pomoć, da ga koordinator uputi, e mi smo lingvistik tim, mi prevodimo, ovde su ti sajtovi za prevođenje, prevodimo ovako, ovako i ovako, ili neki medija tim mi pravimo flajere, mi pravimo plakate, hoćeš kod nas, nadam se da razumete o čemu pričam. E sada, ne, na, nastaje taj problem što mi nemamo četiri pitanje koliko će nas uopšte, kažem, Peter o, ozbiljno shvatiti i da li će imati poverenje u nas s obzirom da smo, moramo priznati, totalno neorganizovani. To se vidi po broju ljudi koji su danas došli svaka čast i, i zahvaljujem svima koji su došli, ali postoje no, da smo organizovani možda bi bilo i 20, 30, 50 ljudi na ovom sastanku i, i da mogli smo raditi organizaciju iz ideja ili nečega. Ali da bismo tako nešto ovaj, imali, moramo prvo da se organizujemo unutar nas samih, pošto mi smo tu jedini. Ako mi ne radimo ništa, ništa se neće ni desiti. Tako je da ov, ima, ovde sam kako je meni re, rekao, pošto nisam nigde našao, nisam našao zvaničnu informaciju šta je sve potrebno za jedan chapter, ali ovo mi otprilike juče Ray rekao, tako da, da bi jedan chapter bio oficijalan, on prvo mora biti registrovan kao nevladina organizacija unutar svakog regiona države, kako god. Što je već urađeno, uradio je to Robert, vi ste to uradili, ali ono što nam nedostaje jeste jedan web sajt koji je konstantno updateovan novim podacima, relevantnim, ne bilo kakvim kao što to rade ovi u Zajgas pokretu, ja sam ih danas lično zvao i, i puno puta sam ih zvao da dođe ovde na TeamSpeak, međutim nikad nijednu reč o tome nisam dobio. Isto to i, i Denis uradio. Tako da njih ne smatram kao oficijalnih i, i relevantnih i kao ja. Ne, I ja i kao bilo ko drugi ovaj, iz pokreta neće ih smatrati ozbiljnim pošto uopšte nisu u toku, u toku svih dešavanja koje, koje su u pokretu. Tako da bismo bili priznati kao oficijalan kapter i, i da bismo da bi drugi videli šta mi radimo, kako radimo, potreba nam je jedan web sajt, jedan zaista dobar, evo Milan je ovde, da kažemo, stručnjak za web dizajn, za podizanje sajtova, servera, svega, on, on bi to mogao da uradi, tako da jeste, postoji sajt pokret u duhu vremena, ali po onome što sam ja vidio, on je totalno nefunkcionalan. Nije onako kako bi trebao da izgleda. O, samo, sam ove crđene da završim, imaće svaku priliku da pitanje i na reč. I aj, ajde za sve toliko, pa ćemo krenuti dalje. Stigli smo do sajta. Damjane? Uh, Pa ne znam sad, mislim, ne znam kako se šta je bilo dogovoreno iz strani uh, Rea i tebe, ali uh, kažem, mislim, meni u svakom slučaju treba društvo da počinje radi, treba stvari da se radi, treba se naći sa Robertom što se vas tiče da se to, da se to sredi. Slažem se za tu internetnu stranicu, mada ja nisam baš pristaš toga da se otvara više i više internetnih stranica, a što se tiče lingvistik tima, to je jako bitno, eh, jer se može raditi eh, lakše i bolje. I to je to. Eh, sad, kao, što sam rekao, ja mislim da neće biti problem i, i, i, i pita Joseph u interesu da što više ljudi prevodi to i da što više ljudi čuje, tako da ne vjerujem da bi možda toliko komplicirao zbog toga ko je ozbiljan, ko, nije, ko je neozbiljan,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 oni nas ozbiljno shva, shvaćaju, sve nas, oni, se, oni jako znaju da je Balkan jako bitan za neku promjenu, to je njima totalno jasno i, i zbog toga mislim da, da, da će prije on nekako nas zamoliti, odnosno naći nekako rešenje kako bi se te stvari mogle srediti. Možda se slažem s time da treba imati eh, još vjerovatno chapter uh, eh, koordinatorja, ali ako ga nema, odnosno ako nije niko sposoban za takav posao, onda opet Ivane kažem, treba neko to preuzeti na sebe i nema me krivo shvatiti. E, ja mislim da, da, da, da ti si stvarno osoba za to, baš zbog toga jer e, radiš puno na tome, jako puno e, si aktivan u zadnje vreme i, i to je sve razlog zašto bi bilo dobro da tak neke stvari ti preuzmeš jer, jer si efikasan, barem za sad, i, i, i to je ono što se traži od svakog od nas, razumeš, i, i teško je recimo nekome da neku stvar koju se dobro ne razume, ako me shvaćaš, tako da mislim da dok se ne nađe neko, ne bi toliko radio uh, sad uh, treba nam neko pa ga tražio, kad će se neko naći dobit će to funkciju, ali u to vrijeme to radi neko drugi uh, koji već radi sa lingvistik timom i, i ako imaš vremena, da, i mislim da si ti dobar čovjek za to. Ako se nađe neko drugi, super, ali za sad kako ja vidim, to si ti, eto, toliko od mene. Ma, još samo to da pod hitnom treba naći Roberta i, i, i vidjeti šta, i šta, i šta je s Robertom i kakvi su njegovi planovi. To je hitno treba znati da, se, da vi znate kako onda radi dalje to. Da, slažem se da treba naći Roberta i, i sa njim razgovarati. I meni jako krivo što nema interneta, što nije mogao danas da prisustvujem. Nadam se da će mu neko iz Novog Sada omogućiti da, da skine ovaj snimak i da mu pošalje ili da mu odnese lično. Ovaj, ja ipak nisam, nisam ja pokrenuo ovu temu da bi sebe nametnuo za koordinatora, niti sebe vidim kao koordinatora čeptora, niti sebe vidim kao tako nekog, ja se i, i dalje vidim, isključivo vežem za lingvistik tim, a ovaj, stvarno ja, ja bih želao da mi počnemo da radimo i zato sam potegao ovu temu, da je globalni lingvistik tim je definitivno najorganizovaniji tim u, u, čitavno, u čitavom pokretu i svi bi trebali da se ugledamo na njega. Ja ću se truditi da ću sve od sebe da tako organizujem i ovaj naš lokalni lingvistik tim uplanuje da se fuzionišemo sa hrvatskim i bosanskim timom, da radimo kao jedan veliki tim balkanski, pošto praktično pričamo isti jezik, ali to će nekom drugom prilikom O, ono što ja hoću jeste da mi vidimo, da, da sami odlučimo ko, na, ko, ko može biti koordinator i pošto evo imamo, imamo čoveka koji može da napravi sajt, Rej mi je rekao da će ukoliko bude bilo potrebe za, za neku pomoć aktivirati development tip, tim koji odlično radi u Joomla da nam pomogne. Tako da što se sajta tiče i tog tehničkog problema to imamo rešeno. Treba nam koordinator chaptera, treba da oformimo timove i da pri, prikupljamo ljude da dolaze ovde i da počnemo da radimo ozbilj, ozbiljno, jer nas, niko nas neće shvatiti ozbiljno kada, i kada dođe u, u sam pokret i, i kada vidi da mi apsolutno ništa ne radimo, ne, nego ne, ovaj, tako da stvar, stvarno mislim da je tako nešto neophodno da se uradi. Ako nešto, neko ima nešto da doda, srđane, ti si na redu. ti ovdje u Sloveniji isto tako. Ljudi neće da, da, da, da se zamaraju jer vide da je sve prazna priča. Treba dati konkretne, konkretne projekte na, na kojima možeš da uposliš ljude, da nešto konkretno i urade. Ovo ćeš moći da, da očekuješ više ljudi na sastancima. A što se tiče sajta, mislim da taj što je već postojeći, da mi je Robert jednom prilikom rekao da treba samo da otvori onaj radni forum, da sve bude transparentno, da se sve vidi, da, da, da forum postane aktivan i da je to dovoljno za, za taj, to odobrenje za chapter. O, što se sajta tiče, ja, ja ću zamoliti Milana da on objasni šta on sve može da uradi sa tim sajtom i kakav može da napravi, pošto znam da može puno, ali ne, ne znam šta tačno može, Ovo, ovaj, a i onaj sajt verujem da može biti daleko bolji i daleko pregledniji. Ovo, ovaj, a definitivno bi bilo više ljudi da mi imamo neke timove i da radimo nešto, a trenutno nam je jedini cilj da promovišemo ideju i da je širimo dalje, da, da što više ljudi bude upoznato sa njom i, i da se što više ljudi aktivira. A da bi se aktivirali, moraju vidjeti da mi nešto radimo i da imaju već gde da se uključe, a ne da sami osnivaju, jer mi smo tu koji moramo da osnovimo te timove. Tako da, no, izvoli srđene. A da, pa to je ono što ja uporno pričam, projekti, projekti, niko ne pravi projekte, niko se projektima, treba nam tako nešto, mislim, ne možemo samo od priče nešto raditi, moramo imati nešto konkretno. Stevane, Pa ništa, samo da dodam da, ovaj, pošto je bilo priče o tome da li mora sajt, da li je to što je alias dao link, taj kao naš sad chapter i šta ti ja znam, ja sam čitao na sajtu o chapterima i tako to, kako pokrenuti svoj, ono, moramo imati lokalni sajt. Prvi korak ka chapteru je sajt. Znači, mi da imamo nezavisan od e, oficijalnog sajta, naš, to je prvi korak, bez toga ne može uopšte ništa oko čeptera da se tamo priča sa bilo kim, svi će vam reći, otiđite na forum, pitajte, svi će vam reći, jel imate sajt, nemate, prvo dignite sajt. Slažem se s tobom. Milane? E, ovako, što se tiče sajta, prvo onaj link, e, to nije uopšte sajt, ono je samo link za forum koji se već nalazi na oficijalnom sajtu, i tu smo samo dobili sekciju koja će se nalaziti na našem jeziku i ništa više, mislim, to je, mogli smo i mi sami prilike manje više da otvorimo. A što se tiče sajta dalje, ja sam i toga imao ideju sa kojom sam hteo da dođem na sastanak, da se uradi jedan sajt tako da ne bi bio sadržaj na 10 e, sajtova, a može da se nađe na jednom. Recimo, evo, flyeri što su rađeni, sam da tu ima više sajtova. Imamo mi Facebook e, grupu i e, ovaj pokret u duhu vremena, oficijalni sajt koji još uvek nije najbolje skroz preveden, Venus koji takođe nije najbolje preveden, tako da sam ja mislio da okupim sve te sajtove na jedan koji će biti na srpskom jeziku, tako da i oni koji ne znaju engleski mogu da se na njemu snađu. Takođe sam mislio na njega da stavim linkove, a e, dalje kad je došla ova ideja za chapter, E, svakako da treba da imamo chapter kao prvo, e, koji treba da bude organizovan, ja podržam da bi Ivan e, bio dobar čovjek za to, ali onda opet gubimo i čoveka za linguistic team, a ako on ima želju da radi lingvistik, možda je to i jača pozicija, mislim odgovornija pozicija, zato što tamo treba koordinacija i da ne zaostajemo za ostalima. A, što se sajta tiče, a, još da dodam, a, na njemu a, treba, sada kad se već spominje i chapter, a, treba odraditi deo za svaki tim, znači za linguistic team, za media team, za development team, a, E, treba non stop izbacivati nove ideje jer nije pokretao, nemam pojma neko je napisao da nema 30, 40, 50 ljudi, ali će biti po, posle filma. To nije svrha pokreta, da izbacimo i da samo time navučemo ljude. Treba svakog dana raditi na nečemu, pa bar pomalo. Tako da mislim da bi non stop trebalo nešto da se radi ovo isto i za ništa nije organo e, ali u svakom slučaju, znači, sajt e, t, mogu da odradim dosta kvalitetno i e, mnogo bolje od ovoga koji trenutno imamo, ovaj pokret u duhu vremena, koji se u stvari svodi samo na forum. Sad, da nekako uspem da skratim to, treba bi da sadrži jedan glavni deo na koje će da se izbacuje Uh, novosti svaki dan, uh, dobro ne bukvalno svaki dan, ali svaki put kad se nešto dešava, da se ljudi obeveštavaju, informišu. Uh, takođe, jedan deo u kome mi objašnjavamo šta smo mi uopšte, da ne mora da se ide na glavni sajt ili da se bilo šta radi, samo ukratko objasniti ljudima šta smo. Uh, šta smo i šta nismo takođe onda povezati sve rajtove silne kojih ima previše, jer niko nema volju kada vidi a, pet sajtova na jednom mestu, da ide na svih pet otiće u jedan i ako ne može da nađe to što mu treba na tom jednom, verovatno neće preći na svom. da se nađe forum na kojem bi da se nešto dažu non stop teme, eh, da se učestvuje. A, trebalo bi a, eh, a, eh, staviti ovaj sajt Linguistic Tima. Jedino oni trenutno imaju sajt, sve ove prevode, to je urađene filmove sa prevodima, to sve treba isto skupiti na jednom mjestu. U principu sam sadržaj koje imamo može da se skupi na jedno mesto. Bar onaj osnovni. E, tako da i kad bi nudili e, e nekome flyer, plakat, nebitno da može da se informiše na jednom mestu šta smo, da ga privučemo nekako da učestvuje u pokretu, pa dalje onda razraditi. A, to je to za sada, ako neko ima ne, neka pitanja u vezi sajta, e, nek slobodno pite, a verovatno i nisam e, sve stigao da ispričam šta imam na umu, ali da ne dužim, izvolite. Hvala Milane, postavljat ćemo pitanje o sajtu. O, ovaj, samo da završim. Denise, hoćeš ti da se uključiš? Jesi u toku o čemu pričamo? Mina? Pa u sajtove se ne razumem, ali se apsolutno slažem da sve treba da bude na jednom mestu, jer ovaj, a ako već ne može da bude na jednom mestu i ako već neko baš želi da vidi oficijalni sajt, ovaj, standardni na engleskom, onda na tim svim ovaj, flyerima, plakatima i tako dalje, da pored svakog linka stoji šta se na tom sajtu nalazi, pa neka ljudi izaberu šta im se sviđa i šta žele da gledaju, a ne da listaju po sajtovima i da ne znaju šta gledaju. Da, baš zato se i ovaj, radi na tome da bi, samo moment Milan, ovaj, da imamo taj jedan oficijalni, glavni, globalni, i jedan lokalni, a ne 200 lokalnih i, i jedan oficijalni. Ajde Milane. A, samo da se dođem na ovo minino, znači ja sam za to da svi ovi sajtovi koji su već globalni i koji ih ima u više jezika, da oni treba da se nalaze. Ali sam takođe mislio ovaj, da im posvetim jedan deo na sajtu kojim bi prvo nekim tekstom uveo nešto o njima i onda naravno dao link na koji mogu da odu, a da pre toga mogu da vide da li ih uopšte zanima naša cela ta priča na ovom sajtu. Pošto, evo recimo, dok uđeš na oficijalni sajt i dok nađeš, ako je na engleskom, treba će ti malo više vremena. Tako da mislim, bar po meni, ovo je ja, lakša varijanta, pogotovo za nove potencijalne članove. Peđa? E, neosnovno je da nam treba jedan e, oficijalni sajt da bi, koji bi predstavljao e, početnu polaznu tačku za aktiviranje ostalih i volontera i formiranje svih ostalih timova. Po meni je prioritet lingvistim Srbija zbog posla koji, se, koji nas očekuje oko, na prevođenju trećeg dela filma, ali ni razvoj tog tima ne možemo raditi bez nekog centralnog sajta da bi mogli da uradimo promociju i da bi se obaveštavali novi članovi, kakve su njihove mogućnosti, kako mogu da učestvuju šta gde da nađu. Zatim, mislim, da u okviru tog sajta je neophodno, kao što je Milani i rekao, da se možemo prevući linkove i popakovati sve filmove i delove koji su već prevedeni, što mislim isto da je vrlo bitno, jer ima dosta ljudi koji se ne snalaze baš sa engleskim jezikom i voleli bi da vide e, to titlovano E, to bi nam olakšalo mnogo prezentaciju. Takođe, mislim da bi trebalo imati i neki vodiči za aktiviste koji rade na promociji, na dođenju novih, novih članova. Znači, neke osnove kako predstaviti pokret e, nekome da, da bi se on uputio da dođe na, na oficijalni sajt. Znači, šta ispričati, šta reći, kako odgovoriti na neka moguća kontrapitanja, to bi moglo da bude sastavni deo repera i kao neki aktivist orientation ili e, kako se to već kaže, da bi onda, da ne bi dolazili u situaciju da se to loše predstavi drugima i da ne napravimo kontraefekat. Vesna, ćeš ti nešto da dodaš? Pa da, imam pitanje vezano za sajt. Ove, mislim, jako je to lepo zamišljeno da sve stoji na jednom mestu, bla bla bla, ali ko čemu ja o parama, gde će to stajati, koliko košta taj virtualni prostor, ko će to finansirati? Pa može stojati na besplatnom domenu, ali da bi bili ozbiljniji, ja mislim da bi trebali da stavimo jedan RS domen, koji košta 1300 dinara godišnje i mislim da je stvarno banalna cifra i da može svako od nas da donira po 50-100 dinara da, za godinu dana da bi o, održali taj ovaj, domen i server. Mogli da se ubacim samo dok je aktualno pitanje ili... Ajde. A što se tiče cene, možemo stvarno da izdvojimo i za hosting i za a, domen, zato što ja prvo ni ne bih da radim na nekom a, besplatnom domenu ili besplatnom hostingu, jer oni imaju mnogo mana, a ovo je ipak ozbiljno i ako hoćemo da budemo ozbiljna organizacija, a, moramo malo da se potrudimo. Tako da Ne znam, moja ideja je da treba uzeti isto rs domen, možda uh, org rs, pošto se vodi organizacija, ili možda samo org. A, a hosting, uh, im, hosting isto može da se nađe za manje od par crvenih, tako da ako bih svi izdvojili, pa nemam pojma, par stotina, mislim da bi to bilo to. Jesi dobila odgovor, Vesna? Nisam, a, zato što se nigde ne spominje prostor koji ćemo zauzimati, a to je ono što se plaća. Kada kupiš domen i sve kada odradiš, ti kupuješ određeni prostor, e, ti sa svim ovim kad budeš napunio sajt ti ćeš preći tu granicu koju možemo kupiti za tih par crvenih. To je problem. Nije problem u tome sad kao, ne znam, se može rapid share da se uzme, mogu linkovi da se dodaju, ali taj deo treba rešiti, zato je ovaj sajt ovakav kakav jeste. A RS domen ima svog sponzora, on je plaćen i ne vidim razloga uopšte zašto bi se opet plaćao. Ovako, Vesna, što se tiče ovoga, hosting je u stvari taj prostor koji se kupuje. I to je to, a sa prostorom od 2 GB ili 4 GB koliko to iznosi i protokom od nevam pojma 2 TB, protok je u ovom smislu da toliko ljudi može da pogleda sajt, a jedan čovek dok ga pogleda to potroši svega par kilobajta, a, tako da to je sasvim dovoljno za ovakav sajt, a, a RS domen mora da se kupi, nema drugačije. Jesi li sada zadovoljno s odgovorom? Vidjet ću kad napravite sajt. Cvele. Mihajlo. Dobro veče svima. Posle sat vremena kad je trebalo, saslušali smo. Stvarno, načeli ste mnogo tema i sad ću se truditi da budem kratak e, i pragmatičan. Znači, ono što sam ja video za godinu i po dana, kad sam možda i više od godinu i po dana prvi put stupio u kontakt sa Robertom, oko samog pokreta i tako dalje. Jeste da je organizacija loša, ali ipak tako nešto se dešava pre 18 meseci, koliko se sećam, nije bilo ništa. Bilo je samo dvojica entuzijasta i nekoliko, možda još entuzijasta, ljudi dolaze i odlaze, ljudi otpadaju i vi se morate, morate s tim pomiriti, naročito porodični ljudi. Znači, e, koordinator bi trebao da bude neko ko nije porodični čovek, jer ljudi koji imaju porodicu, samo primetite, ja sećam ovde i Draška, i još nekolicine ovaj, ljudi koji imaju svoje obaveze starih ljudi koji dolaze s vremena na vreme. Znači, koordinator bi trebao da bude neko ko nije porodičan čovek. U potpunosti se slažem s Damjanom, pošto se dobro poznajemo, znači ako je Damjan odlučio, ja konkretno ne znam ništa o tebi Ivane, sad smo se večeras i upoznali, ali ni, poznam Damjan jako dobro i ne sumnjam u njegov izbor. Znači, ako je on tako rekao, ja mogu to da podržim ukoliko se danas odlučuje o tome i mislim da to treba sve malo ubrzati. Takođe slažem oko, oko dešavanja što je Srđan spomenuo i ostali. Znači, mora se već, večito nešto dešavati da bi se zadržao taj momentum. Čim se nešto ne dešava, od zideja do zideja nije bilo ništa. Od prvog zideja pre dve godine kad je bilo, do, do sledećeg ovaj, nije, nije se ništa desilo, upravo zato se moraju dešavati stalno ne, neke aktivnosti. A, što se tiče sajta, tu ne znam, baš u potpunosti se ne razumem, ovaj, ali zar ne postoji sajt, on je pokret u duhu vremena, odnosno taj, taj, taj kako se zove, uh, domen, podsjetite, podsjetite, ispravite. I žurim da sve da kažem, i što se tiče samog statuta i pokreta, znači pokreta u duhu vremena, on se takođe može iskoristiti, ali ovaj, ne, vi što morate razgraničiti, zato su se ljudi razdvajali, ono što sam ja i video uh, godinu i po dana i više, da ljudi se neki zadrže na uh, Ne, neke ljudi interesuje samo održivi razvoj, a neke ljudi interesuje buđenje svesti. E, to je jako bitno i znači to je ovaj to je jako bitno i ljudi moraju da ljudi se na osnovu toga dele, to ćete videti, mislim. Neko želi da ide i da upozorava druge šta, va, ne, šta ne valja, a neko će se koncentrisati na Venus projekat i, i na tu priču. Znači, uh, Mislim da je to osnovna stvar. I pre svega mislim da Roberta danas nema ovde zato što njega konkretno interesuje samo održivi razvoj. I ako pogledate statut koji smo napravili, statut našeg pokreta kao i slovenačkog pokreta je kompletno zasnovan na samo održivom razvoju. To je osnova pokreta. Tako da, da ponovim još jednom šta bi bilo na tom sajtu i koje informacije vi mislite da stavljate na taj sajt. Da li jer ljudi kad se probude u jednom momentu, kao što smo svi mi to radili, oni će nastaviti dalje svojim putem i tražit će svoja neka rešenja. Ne, malo njih će se zadržati ovde da ide i da, i da budi dalje druge ljude. I to uglavnom rade mladi koji nemaju porodice. Hvala. Ok, ja se izvinjam što ovo ide ovako spore, što si tek posle sat vremena došao na red. Samo bi još ovaj. dodao, izvini, E, sastanci bi trebali da imaju od 8 do 10 i to ili tako ne, neki limit jer upravo zašto Damjan je svedok naročito Denis koji verujem je ovde stalno full i Damjan naravno e, šta je bilo pre nekoliko meseci i kad ljudi ne dolaze redovno na sastanke izgubi se volja čeka, čeka se 15 minuta 30 minuta i onda se ode i onda kao u 10 sati opet proveri možda ima nekoga i da pričamo Znači to se mora poštovati i trebalo bi uvek da bude znači od 8 do 10 i voditi računa o, o temama i držati se određenih tema kako je i Srđan napisao na, na fejsu. Da, slažem se s tobom da sastanci ne, ne treba da budu maratonski od 8 do 10, tamo da se probije nekih 15, 20 do pola sata ovo je neka barijera. Što se tiče samog sajta i njegovog sadržaja, planiramo da budu po ugledu na sve osta, na sajtove svih ostalih čeptera. To je da, da se na njemu nalaze neke osnovne informacije o samom pokretu, o ideji pokreta, o, o tome šta ovaj pokret trenutno radi, šta će raditi u budućnosti, kojim koracima ide, praktično da se sve kopira i prevede sa onog oficijalnog sajta, to, to što se tiče samih onako nekih šturih informacija. A, a što se tiče nekih radnih timova, u planu je da, su na, da se nabave radni timovi koji, koji će nešto konkretno raditi. Trenutno radi u, kod nas lingvistik tim čiji sam ja koordinator i mi prevodimo kako sajtove, tako video snimke. Oni idu kroz detaljnu kontrolu i e, lektoriku i trudimo se da plasiramo najtačnije i najkvalitetnije informacije u etar. Ali opet, ovo, jako, jako puno cenim tvoje iskustvo i on, ono što si ti od samog starta i ipak si u, upoznat sa nekim stvarima koje mogu potencijalno da se dese i tu ti stvarno zahvaljujem na tome i ovaj, ne, kažem još jednom ne vidim sebe kao koordinatora nekog ovoga čeptera, ali ako stvarno ne bude o, niko drugi u prilici i u mogućnosti da prihvati tako nešto, ja ću pokušati da nađem neku ko će biti lingvisti, koordinator i zamenit ću ako stvarno mora, ja, znači sebe vidim kao posljednju opciju neku, ja stvarno ne, ne da ne želim, nego sam, eto već imam svoj neki da, da, da kažem posao i vidim sebe više tu. Ali ako baš mora, što kažu, što se mora, nije teško. I trenutno nemam porodicu i imao bi verovatno dovoljno vremena da odvojim za tako nešto, ali e, <clears throat> ovaj. Da, što se sajta tiče, još samo da se nadovežem da te, ti radni timovi, na njima bi bio detaljan opis čime se, bave, čime se bavi media tim, čime se bavi linguistic tim, čime se bavi communication tim, čime se bavi tim koji će se neki, nazovemo marketing tim koji će promovisati u medijima, koji će, koji će promovisati na ulici, na štandovima, trgovima, ići držati predavanje iz mesta u mesto, jednom nedeljno, jednom u dve nedelje, koliko smo u mogućnosti I to, toliko o tome. Nekih pitanja? Mihajlo, ili imaš još nekih pitanja? Dakle, koji je sledeći korak? Sle, korak jeste dizanje web sajta i da kažem proglašavanje tog koordinatora, a sad ću pokušati da, da vam ovako približni koje su dužnosti, nazovimo dužnosti ili obaveze tog koordinatora, jesu svakako da on posjećuje te globalne sastanke koji i da jednostavno cilj, cilj samog pokreta je da radimo svi zajedno da pošto ne postoji nekak, ne, nekakvo iskustvo, niko još nije prolazio kroz ovo što mi prolazimo i, i nemamo od koga da naučimo, osim, od, osim jedni od drugih. A tako, jedan koordinator bi svakako da odlazi na, na, na sastanke gde će se razmenjivati iskustva i ta iskustva da prenosi svojim timovima i koordinatorima timova i, i da prati trendovi i aktuelnosti koji su u, u pokretu da ako se čitav svet bavi time trenutno mislim svet što se pokreta tiče ako se bavi time da širi svest i da promoviše ideju, ja ne vidim zašto bi mi radili nešto drugo. Tako da, to, to je jedna od dužnosti koordinatora. Druga bi bila da organizuje, da, da postavi koordinatore timova, da postavi ljude koji će updateovati sajt redovno sa nekim validnim informacijama, informacijama koje će se naći na globalnom sajtu, i te informacije mogu biti prevedene kroz linguistic tim i prenešene na sajt, tako da oni koji ne razumeju engleski ne mogu to da vide na, globalno, na globalnom sajtu, mogu da vide na lokalnom sajtu. I isto tako bi trebao da prenosi na sastancima šta je koji tim uradio i da organizuje sastanke unutar samog lokalnog čeptera, da, da se tu oforme neke radne jedinice i jednostavno da radimo i da ljudi vide da mi nešto radimo, da, da držimo predavanja, da pravimo flajere, da pravimo plakate, da, da se informišemo i, i da učimo. može Damjane, ako imaš nešto da kažeš, ja sam završio. Evo, ja bi samo na kratko, ako mene, misliš što da se mene tiče sajt, 100% da, ali tu ne bi, mislim, tu nije dobro da se gubi previše vremena, prva stvar. Druga stvar, u to vrijeme, evo reći kako sad u Sloveniji, mi smo se dogovorili da bude jedan znači ko piknik, znači to ili piknik ili drugi sastanak skupštine, uh, v, skupštine zajedaj Slovenije, gdje će se naći ljudi koji bi stvarno radili i stvarno uh, mogli uh, dati neki uložak uh, u, u cijelu ovu priču i baš zbog toga, ali to na, na jednoj ozbiljnoj bazi, baš zbog toga što sad ima puno projekata gdje se ljudi mogu naći, odnosno uh, ljudi koji će, koji, koji će željeti učestvovati u nešto, ne, nešto takome i mi smo se onda dogovorili da ćemo biti jako striktni. Znači, to u smislu da svaki zna šta Venus Project je, svaki zna šta Resource Based Economy je i, i, i od svakog se očekuje da, da, da vjeruje to da ima nared da se nešto promijeni. Znači, ako nema toga, bez veze da iz bilo kom e, surađujemo, i to smo već rekli na početku, jer e, ako, ako nema tog entuzijazma, ako nema te volje, ako nema uh, te želje za, za nešto promijeniti nikad se neće promijeniti, to, to je u prvoj fazi, zato smo se mi dogovorili na, da ćemo napraviti tu taj skupni piknik, imati grill, imati za jest, imati i muziku i sve, samo zato da što više ljudi dođe i da se na tom onda opuštenom mitingu dogovorimo ko će, šta će i zašto i onda će se to zapisati i onda od toga ne idemo dalje. I zato to mi je jako bitno jer ovdje ću samo još spomenuti e, što si ti rekao Mihajlo, e, pošto se tiče, e, zna se zašto je društvo osnivano. I isto imamo recimo ovdje kod nas problem da, se, da su se ljudi, odnosno jedna, dva su se okačila kako bi morao otpravni odbor po statutu raditi. Mi smo sad negdje došli, na početku smo i mi mislili da bi se moglo, da bi se držalo tog pravilnika, ali u nekim trenucima nemoguće. Znači u tom statutu Nutra taj statut smo mi sada na zadnjem sastanku označili kao to je samo zato da je dobro za taj sistem. A kako ćemo funkcionirati unutar društva, interno, mi, je dogovor nas, ne, ne treba sad da idemo skroz po svim pravilima kako, kako piše statut što se tiče funkcija i, sve, i, svega toga, jer je to napravljeno samo zato da možemo uh, raditi u tom sistemu, odnosno uh, širiti našu ideju. I zato kažem da mi ćemo unutra toga napraviti svoja pravila i, i, i, i, i uh, po tim pravilima se držati i jasno oficijalno bit će ljudi koji će oficijalno držati ta mjesta zato jer to sistem od nas nalaže. Ali ne bi se želio toliko pušta točno šta statut kaže, jer, jer baš u tom našem uh, primjeru je to jako teško, jer je ovo društvo, uh, jedino društvo koje, uh, koje želi uh, promijeniti sistem. Znači, nijedno društvo na tom svijetu uh, nije, ne želi promijeniti sistem, pa zato mogu raditi i može biti sve skladno sa statutom. A mi ne, baš zbog toga jer je kod nas ipak malo drugačije, ipak su ciljevi tog društva druga, jako drugačiji od stalih. Uh, društava. I, i, i, to je, I to je jako bitno za znat. Druga stvar što je meni jako bitna je da svaki član zna šta radi i da svaki član, to što sam prije rekao, zna zašto je došao u Zeitgeist, šta on očekuje i uh, gdje on sebe može naći. I kao što sam prije rekao isto, ponavljam, uh, ne, neću, ne volim da mi neko kaže, barem tu kod nas i to smo i mi već sredili, znači da mi kaže ja nisam za to ili ja ne mogu to. Znam da svaki od nas je jako inteligentan, jako pametan, pa ako ima volje i želje, svaki bi, svako može nešto novo naučiti. Pa zato kažem i tu Mihajlo isto, da dobro bi bilo da bi svi ljudi, oni koji žele razvoj i oni koji žele osvestiti ljude, znači oni koji žele razvoj, da nekako moraju osvestiti ljude. Ja kažem, ne možeš ti nuditi tehnologiju primitivnom čovjeku. Odnosno, može, ne možeš ti izgraditi Venus Project grad, pa dopeljak nutra, e, nutra ljude koji, koji razmišljaju još po starom sistemu, nemoguće je. I, i, i, i, i, i to bi bilo destruktivno, ako pitaš mene. E, znači, moja stvar je i, i, i želja da se svi, svi koje je moguće, i onaj koji zna malo i veliko, da, da, da, da, mislim, da proba prevesti taj Venus Project site, jer kad, ako, kad imaš Venus Project site preveden, onda možeš raditi sve, zato jer možeš ljude oputiti gdje, kamo, šta i oni si onda pročitaju polako. Znači nama nije ovdje sad u želji da svi e, primaju naše ideje, nego samo da saznaju za njom pa nek onda oni sami odu i nek sami u miru nađu, uh, uh, reš, uh, uh, nađu taj sajt i sami čitaju na, na svom jeziku šta i kako. I to se meni tiče ono prioriteta, uh, sve ostalo ja mislim da je već uh, pronađeno, znači sve što se tiče tehnološkog smisla, sve je na, pronađeno, sve se zna, samo treba staviti u praksu, a to su ljudi uh, sami koji će to morat uh, srediti i, i to je to, evo toliko, izvinite, previše bilo. Hvala Damjane. Srđane? Pa ne, ništa, ovaj, da, da potpuno se slažem s njim. Ja bih samo dodao na to priču o odlivanju ljudi, dolazak, odlazak i tako dalje, da je to normalno, mislim da nije, zato što sam bio na dosta sastanaka, a to Ivan verovatno mnogo bolje zna od mene i možda potvrdi više iskustva ima tu, da ovaj su ljudi organizovani i da se to ne dešava, ako se dešava, to je jako mali procenat, a ovdje se dešava da odlaze koordinatori. Tako da to nema veze sa, to je jednostavno manja koordinacija. Milane? Ja sam baš za to e, da mi treba da se organizujemo i ove sastanke i sve dalje e, i to što ste pričali, da treba ograničiti vreme, treba ograničiti koliko mi pričamo. Ja sam malo pre pričao previše i druge to nervira, sve to stoji, ali da bi mi ovaj došli do toga treba prvo bilo kakvu organizaciju da napravimo, a pošto većina nas nismo toliko blizu, mislim da je sajt dobar početak i da tamo možemo razređivati dalje ideje, naravno uz TeamSpeak i sastanke redovne, Uh, I slažem se sa Damjanom da ne možemo ništa da napravimo, uh, da, tako što ćemo naterati ljude, nego ih treba uputiti i zbog za to. E, Damjane, nisi mislio direktno nego svi smo i e, ovi što su dole i od mene i od Ivana i od svih redom teže dolaze na red. Samo, mislim, ne, e, znam u čemu je problem, svi želimo mnogo toga da kažemo, ali isto tako žele i ovi ostali. Damjan, ili imaš nešto da kažeš? Ne, samo sam htio reći, baš zbog toga zašto ljudi odlaze i dolaze, što sam ja vidio i što je bilo iskustvo iz moje strane da svi oni koji, i, i to se događa na globalnim a, a, koordinatorima, s ljudima koji su pioniri, kako reku, zeitgeist momenta, a, dogodi se, se jedna stvar i, i, i to je kad saznaju cijelu priču i kad vide a, šta i kako do, do, do, dođe do tog fenomena, zato se zovemo ljudi, e, da proradi ego e, i, i, i zbog toga svaki vidi onda svoju priču. Znači jedan primjer, imaš, e, imaš, imaš ne znam, kristijansku crkvu pa je svakih 270 pot sekta postala zato je svako malo krenuo prema svome. To to nije dobro i u to se baš ne mogu slagati, ako, ako bi tako nastavili svi, niko više ne bi ni ostao, zato neki gube nadu, drugi, drugi jednostavno vidi cijelu spiku na svoj, na svoj način. Evo, daću vam primjer Draško, Draško ima svoj sistem, on je već recimo sad jedno 30. čovjek ili 31. čovjek koji je već izdao kako bi on napravio sistem i da je bolji od Venus projekta i tako dalje, tako dalje, ne bi previše sad u to i zato je to problem. Problem je to zbog toga što nema konstruktivnih planova. Sad konstruktivni planovi su ima puno toga za, na, za radit i, i, i sredit, znači e, sve ovisi samo od toga koliko čovjek ima volje da nešto e, na, na, napravi i nastavi, evo toliko zvinite. Pa, zato je bitno biti informisan, zato je bitno pratiti ono što se dešava u, u globalnom pokretu i prenositi to drugima i na osnovu toga praviti planove i naravno ne, ne, ne koristiti se nekim slobodnim mišljenjem ili tako nečim, ne, ne znam kako bi to ovaj, rekao, nego koristiti naučni metod koji bi trebao da se potvrdi kao nešto na, najefikasnije u ovom slučaju i uopšte slučaju u budućnosti. Do koga smo došli? Do, do mine smo došli. E, Ja imam sad da kažem nešto. Svi su, mislim, oko koordinatora kako bi trebalo da, da ne bude porodičan čovek i tako dalje. Ovaj, mislim, koordinator treba da bude onaj koji prihvata tu odgovornost, koji smatra da ima dovoljno vremena da obavlja to sve i naravno da to nije konačno, nego da može da se smeni kada ovaj, kada jednostavno dođe do te tačke da ne može više da bude ili nema vremena ili tako dalje, smenjuje se kraj priče. Uh, druga stvar, svi su oko sajta zapeli imamo domen, sajt ovaj i onaj. Uh, jedna jako bitna stvar, ovaj sajt koji se trenutno koristi, to je pokret u duhu vremena.com, uh, nije radni sajt, nego je čisto informativni, što je veliki problem za ljude koji su novi i koji dođu i koji bi hteli nešto da pitaju ili bi hteli nešto da urade, ali ne mogu pošto nemaju pristup forumu i to je, mislim, jedan jako veliki problem. Znači, to što ono što je na forumu ne može da vidi svako i ne može svako da učestvuje u tome i tako dalje. Zbog toga bi trebalo zaista sajt da bude apsolutno transparentan, da nema zatvorenih tema i svih ostalih stvari. Ovaj, a ako se <laughs> setim da sam nešto zaboravila, ja ću se javiti naknadno. Peđa. O, ništa, kao i ranije što sam rekao, prioritet su informisanje i edukacija. Da bi to ostvarili treba nam alat. Alat se vidimo u, u nekom oficijalnom sajtu gde ćemo imati mogućnosti da prezentujemo neke svoje radove i timove i ostalo, predložili samo da bude i deo neki, da bi bio neki otvoren forum, da bi do, mogli ljudi da se raspitaju o čemu se radi, šta se radi, znači pre svega nam treba sad promo, promocija pokreta i predstojećih aktivnosti, a za to nam treba sajt, e, sad jedino sam Milan i Mihajlo da se dogovore toga kako to najbrže rešiti, da li sa tehničke strane oni to mnogo bolje znaju, da li raditi iz početka ceo nov hosting e, i, i domen ili preraditi neke stvari, uglavnom da se to što pre uradi, ništa više. Vesna. Imam nešto da dodam vezano za ovo smanjivanje koordinatora za mene i to. Ovaj, Robert sada ima neke obaveze koje ranije nije imao i tražio je da se nađe među članovima pokreta neko drugi ko će ga zamenuti kao predstavnika pokreta. Do danas se još niko nije javio, tako da eto, kako ćemo, lako ćemo, e, funkcioniše samo u priči, a kada neko treba da se prihvati obaveze, tu si beže. Vesna, ja ne znam kako neko može da se javi kada niko ne dobije takvu poruku. Ovo, drugo, jeste istina je da je lak, lakše u priči, ali zato smo ovde došli da sve to što pričamo sprovedemo u delo. Cvele, imaš nešto da dodaš? Mihajlo? Mihajlo, imaš li ti nešto da dodaš? Hoćeš li da otkucaš? Ja se čujem sad. Evo sad se čujem. Odlično. Imao bi ja svašta da dodam, ali ne bi... To što ja mislim, to je nešto sasvim drugo, treba videti tu šta, kakva je akcija, znači šta može da se radi. To za Roberta konkretno ne znam, nemam ni ja tu informaciju što je Vesna rekla i mislim da uopšte nije problem oko tog smenjivanja, to zaista nikad nije ni bio problem, nego problem je upravo to što je rekla i Vesna, niko neće da uhvati taj vruć krompir. Kod mene je konkretno problem što ja ne znam engleski baš tako dobro i što mi je prioritet e, osoba s kojom živim, znači to, to bi stavio na prvo mesto. A ovaj, što se tiče ovaj, ne znam šta da vam kažem, mislim da, da treba samo postavljati pitanja i sledeće korake šta dalje, šta dalje raditi. Znači, mislim da i sam Damjan ovde na, iznosi najbolje uh, konkretne rešenja i tu bih ga podržao. Nemamo Google grupu, pardon, nemamo Google grupu zato što je ugašena Google grupa, ne znam i zašto. Zato što imamo forum, zato je ugašena Google grupa. A na tom forumu je komunikacija, vidim, zaista na nivou. Napisao sam post koji je nerešen, znači on je iš, iz, otišao iznad drugih postova i onda se čeka na odgovor. Mislim, znači samo vesna koja je posjećenost foruma. Na Google grupi još funkcionisalo, bar smo te i ja se ovaj, raspisali tamo bili. Mnogo je bolja bila komunikacija, složit ćeš se. Pa da, mislim, e, na Google grupi je to bilo bolje zato što su ljudi još bili kako tako aktivni. Kako se napravio sajt, tako su se ljudi razbežali, prestali su da rade. Niko nije potpisao pristupnicu. Ne postoji ni jedan član. Ja mislim da je to sramota posle toliko vremena. Mislim, stvarno, ono, kao tražimo pa predsjednika, pa si, ne znam. Nije zato si ti pristupnicu ovaj- potpisala pre pristupnicu. Ne, ja sam potpisala i pristupnicu i potpisala sam i istupnicu. Zato što Aj. niko nije aktivan, mislim šta, dva čoveka da rade, nema smisla. U kom smislu Dobre, niko nije aktivan, samo moment, e, zavisi kojeg stvari se dotičemo, znači e, ovo bi u stvari trebalo možda rešiti da razgovaramo bez, ne moraju svi da slušaju, što se tiče internih stvari prethodno u pokretu, ne znam konkretno na koje stvari misliš na, na te stvari što je kad se ukazalo da, da treba da idemo na exit, bilo je bitno izaći na exit bez plana i programa, to nam je bio prioritet. Onda je bio sledeći prioritet, idemo da sledeći fond, dajmo da vačarimo fondove bez ikakvog plana i programa. Ja mislim da je to po meni bio veliki problem. Evo, samo trenutak odmah. Ja se sjećam, uh, baš kad ste vi ispred, ispred tog egzita, lijepo sam svima vama rekao nemojte previše očekivati drugo od drugoga. Morate svi znati da smo amateri i da neko je prvi put u tome. I baš što tu kažem, i to je isto bio problem kod nas, totalno isti problem, znači niste vi ništa drugačiji od, mi, od nas, da se je vidjelo da ljudi neki ne možu između sobno e, surađivati i onda e, prosto voljno idu i, i briga ih za sve. Znači to je uglavnom, i to sam rekao, nikad teško je osuditi nekoga ko je, šta je, zašto je, jer u prvoj fazi svi smo materiji. I kažem to sve samo zbog toga jer se ovde događala potpuno ista stvar. Ne samo ovde, i u Grčkoj, i u Grčkoj isti problem. Znači gdje god dođeš, stigneš, isti problem. Uvijek se ljudi posvađaju između sobno. Zato jer jedan očekuje previše, jedan želi da dadnu neki 100%, jedan kaže ne mogu 100, daću 70, pa tome nije dovoljno. Znači, dok se taj stvar ne riješi kako treba i dok stvarno još jedan put ponavljam ne ide ego na stranu, teško je 100% skupa raditi. Evo, koliko izvinite što sam upao. Izvinjam, samo moment, molim vas da ne pričate više o ovim stvarima evo, koje su sad pominjali, šta je bilo i tako to, držite se teme, to na Type Me With nije niko napisao, nema veze sa temom, znači kraj. Čekaj druže, to jako, jako je bitno iskustvo prethodno, znači ovde se priča o stvarima koje su se desile, O tome se radi, niko ovde nikog ne prebacuje, Vesna i ja, nikom ništa ovde ne prebacujemo i kažem ja ovo može da se ostaje za drugu, drugu uh, priliku, ali kao i Damjan što je rekao, uh, to su male boginje. Ja sam isto bio sve dok u Sloveniji kad su oni to imali. Znači, video sam šta se dešava. I to se nama opet može ponoviti. Znači, o tome treba pričati. Tako je, tako je, pa da se ne bi desile opet i opet i opet i opet. Ovo, ovaj, mogu li ja sve da nastavim? Samo kažem, ok, treba pričati o onome što se desilo i ukazati na greške, ali svakako da baš zato malo pre si pomenuo da ste vi sve radili bez plana, rekli ste idemo na exit i odjednom idemo na exit, koliko sam ja shvatio. Niste imali nikakav plan, isto tako za bilo koji sledeći event. Ovo, ovaj, zato baš hoćemo da se napravi jedna onako dobra, čvrsta organizacija i da se u buduće ništa ne radi bez ikakvog plana, da postoje timovi koji će raditi i, i da baš zato što, ovaj, što da budemo aktivni, a ne da dođemo tu i da pričamo o koje čemu, nego da svako od nas ima neki plan, neki idejni projekat koji treba da realizujemo. Bilo to pravljanje plakata, bilo to držanje nekog predavanja, bilo to, bio to exit, bio to beer fest, bilo to onako stojanje na ulici i, i deljenje letaka, bilo neka prezentacija, ne, neko puštanje filma u javnosti ili na trgu, uh, nebitno šta, bitno je da se radi na tome da se promoviše ideja, pošto je to trenutni cilj. I, i zato hoćemo da organizujemo sve ovo da se ne bi ponovile greške koje su se desile u, u prošlosti. Sada bih nastavio, pošto smo recimo odlučili o nekim ulogama to, to, tog koordinatora, hteo bih još da kažem da Ne. Izvini Ivane, izvini Ivane što te prekidam, ali jako je bitno da sad, pošto si lingvistik tim, znam da mi imamo sastanak, a dole pričaju o, o newsletteru i, i to mislim da ne bi bilo dobro propustiti. Samo da ti kažem da bi dobro bilo da ti ideš dole, da, da, da malo preslušaš, izvini što te prekidam, ali jako je bitno uh, slušati to što se dole dogovaraju uh, Peter Joseph i, i, i svi iz lingvistik tima. Izvini, stvarno izvini. Okej, okay, okej, pa, okay, okej. Okay. Ja bitno je samo da neko... <laughs> bitno je samo da neko preuzme ulogu ovaj, um, facilitatora, tako da ređe dalje mikrofon, ovaj, pa da Ivan može da ide. Neka se neko dobrovoljno javi, ako neće niko ja ću. Dobro, ja sam mislio svejedno da uskoro završimo, pošto će još malo biti, evo skoro i, i dva sata kako pričamo. Uh, I, I došli smo do toga da smo odlučili koja je uloga koordinatora i ovaj, sledeći korak je pravljanje tih timova. O, opet nam trebaju koordinatori za pojedinačne timove, tako da vam ovaj, ja bih predložio da svako ko se nalazi ovde i, i svako ko, ko ovaj, svako ko se nalazi ovde i svako ko ima bilo kakva želju da učini nešto za, za pokret, da radi nešto konkretno, da razmisli recimo do sledećeg sastanka da vidi šta on može da uradi i da te osobe postavimo za koordinatore određenih grupa, bilo to medija, ako neko želi da radi nešto u medijima, da pravi kratke video snimke, da ih iseca, da ih ovo, stvarno postoji pregršt opcija ovaj, na, na koje na koje, koje treba da obratimo pažnju i koje treba da sprovedemo u delo, da, tako da bi stvarno eto, bilo dobro da, da se razmisli i da se sumira sve ovo što smo danas pričali na sastanku do sledećeg, do sledećeg sastanka, može to biti u nedelju ako možemo organizovati neki vanredni u toku nedelje i, i da stvarno odlučimo o tome Milan eto može već a, ako se slažete da krene sa nekom sa nekim kreiranjem tog sajta da mi njega imamo što pre gotovog, možemo ga staviti na pokret u duhu vremena, domen i hosting, apsolutno nije problem ako se vi slažete. A, ako, mislim, onako objektivno gledano, pokret u duhu vremena, sajt ne služi ničem i Mihajlo je rekao da komunikacija je totalno nula, treba otvoriti Google grupu, treba otvoriti uh, sajt na kome će moći da se funkcioniše i da dobro razmislimo o svemu tome i da opet napravimo jedan sastanak na kom ćemo doneti konkretna rešenja i konačno početi da radimo. I ja sam završio. Sačekaj Milane, idemo redom. Srđane? Stevane. Slažem, slažem. Izvoli Milane. A, mogu samo da se vratim na ono pitanje organizacije. Znači, nama treba organizacija da bi pristupili nekoj, a ona a, organizacija ili pokret nije imao organizaciju zbog čega se raspao, tako da je to jedan od razloga zbog koga niko nije potpisao pristupnicu. A, Takođe smatram da bi bar članovi koji će da učestvuju stvarno trebali ovaj, kada oformimo ovo i kada sredimo da bi trebali da pristupimo i da se organizujemo da počnemo da radimo nešto. E, to ste već spomenuli, znači filmovi, flyeri, mitinzi, bilo šta, nije bitno samo nešto da se radi. E, što se sajta tiče, ovaj pokret u duhu vremena, ja ne znam čije je to, da li to uopšte može da se ustupi, koliko ta osoba voljna da nama prepusti sve to. Takođe mislim da treba pogledati da li se svi slažu, da li možda imate neku drugu ideju za ono, to do mene, već do svih nas. A što se tiče samog dizajna sajta, znam da je neko pitao, a, kako mislimo da radimo, a, ja razmišljam da, to jest, hoću da ga radim a, iz temelja. Bukvalno iz temelja, ništa postojeće, sve iz početka i sve lepo da se odradi. A, da li me još neko pitao u vezi sajta, samo pa da sa tim završimo za večeras. Denis, da li bi ti nešto rekao? E, znam, samo vi nazvate ovaj, ja ću, ja nešto, ja ću digam Da, ja, ja, ja ću još nešto dodati što se tiče pristupnice Vesna, bar četvoro ljudi, uključujući mene koji su potpisali tu pristupnicu, ako misliš onu na sajtu pokritu duhu vremena, tako da ovaj, nije tačno da niko nije potpisao ovaj, Mina. Pa nemam nešto preterano da dodam ovaj, na sve to sajtu, jer ima ovde ljudi koji su mnogo više upućeni u to od mene. A što se tiče organizacije, mislim ovaj, prilično je jednostavno da ovo što je bilo nije funkcionisalo kako treba, da režim treba da se promeni, da se neke stvari ne bi ponovile i tako dalje ovaj, da bi definitivno trebalo e, ljudi da imaju malo više razumevanja, da ako neko može da da 100% od sebe, neko ne može, neko će da da 70%, jer samo toliko može da da u ovom momentu, da to treba jednostavno razumeti, ništa drugo. Feđa? Ništa, podržavam. Vesna? Sajt je E, u vlasništvu pokreta u duhu vremena Slobodan je platio troškove oko sajta, a sa Robertom trebate da vidite da li će vam ga prepustiti. Ja sam ubeđena da hoće. Cvele. Mihajlo. Pa prvo, ne znam šta si ti potpisao kad niko nije svojeručno ništa potpisao. U Republici Srbiji bez svojeručnog potpisa ti ništa ne važi. Tako da pristupnice ne postoje. Drugo što se mene tiče isto sajt i verujem Srđana i tako dalje, vero, Vesna, ajde, ostala neutralna, koliko mogu da zaključim, sajt isto imate. Znači, to isto nije sporno da vam se ustupi taj sajt, pripada nama, kao što je Vesna rekla i Slobodan ga je platio, ovaj, sam domen i tako dalje, a ovaj, i lako je govoriti e, kao što Nina kaže da ovo ne funkcioniše i očigledno da to nije funkcionisalo, to je jasno. Mislim, a nego ajde da vidimo šta, puno trošimo vremena na te stvari, treba videti konkretne, konkretne poteze i konkretne akcije. Ono što je, što je ovde ovaj, nedostaje, to je srca, to je, nema srčanosti, znači ne mora to uopšte da bude srčano, ali ja sam se ovog nagledao, kažem, za dvadesetak meseci, ljudi koji su odlazili i dolazili i ovaj, znam samo nekolicinu koja je, koja je ostala mislim, eto, za godinu dana ćemo pričati, da od Bog da, da budemo tu, a nadam se u nekim našim prostorijama i uživo. Znači, treba konkret, konkretno koncentrisati energiju na rešenje samog problema i to je to. Ok, ja sam onda pogrešno shvatio te pristupnice, pošto ja znam da ima nešto na sajtu što smo mi popunjavali, ostavljali lične podatke. Pristupnice ću vrlo rado potpisati prvom prilikom kad dođem u Novi Sad, kad se čujemo. Ovo je, verujem, i bilo ko od nas. Što se samog sajta tiče i, domena, volao bi da se dogovorimo sa, sa, sa Robertom i, i sa Slobodanom, koga ja ne poznajem ovaj, da, eto, da napravimo jedan koji je dobar, bolji i, i funkcionalniji od ovoga. A, ovaj, s ovom, ovom prilikom bi i istina, u stvari, ajde još nešto ću reći, istina je da treba konkretno nešto da radimo, ali pre nego što počnemo bilo šta da radimo, moramo biti organizovani, da znamo ko šta radi i kako radi. Ovaj, a da, da ne bi radio svako po svom nahođenju, nego da imamo neki plan. I ovom prilikom bi zatvorio sastanak, ako još neko ima nešto da doda, ne, neka doda, pa da, da malo ovo odleži, da razmislimo o svemu što smo danas rekli da konkretno napravimo neki plan do sledećeg sastanka, da svako iznese neki svoj plan i da se dogovorimo koji je najbolji da napravimo, ne, ne koji je najbolji da napravimo jedan kombinaciju jednog najboljeg plana za naše sledeće korake. Srđan, izvoli. Da Milane? Ja mislim Ja mislim da nemam trenutno ništa više da dodam. Ja sam za da treba sajt napriti, prvo da se organizujemo i onda možemo da radimo. A ako ne postoje pristupnice, ne postoji a, ništa, a, treba a, onda čak i da se zavedemo kao druga organizacija, i da odradimo sve, da budemo zvanični i ozbiljni. Da odradimo pristupnici šta god je već potrebno, ali da to onda stvarno bude ozbiljno. Ja sam za to da sajt bude kao naziv organizacije i to je to. Koliko sam ja upućen, taj, taj deo je odrađen i, i sva ta legalnost što se tiče samog grada u, u regionu je odrađena tim statutom i to je samo ona formalno više za državu da bi mi mogli da funkcionišemo legalno, a ovo je sve ostalo organizacija unutar nas. I, izvoli Mihajlo. Pa ne znam, mislim, mene ovo vređa sad kao, tu ćemo, šta ćete, ajde, vi ćete da pišete drugi statut, pa uhvatite se toga svaka čast. Vi ćete da pravite novi pokret, možete i to zašto ne bi iskoristili, znači mi smo napravili statut, baš smo se, da ne psujem sad, namučili i, i bilo je žestih sva, rasprava na sastancima u vezi samog statuta, tu su svedoci sređani Vesna i mi smo to iznjedrili kako tako i registrovali. Znači ne znam zašto bi sad izmišljali vodu. Takođe što se tiče samog domena i što se tiče veza, znači mi smo ovaj, u regionu napravili veze, konkretno eto tu su Denis i, i ovaj e, Damjan kao svedoci. Znači ne, ne vidim zašto bi uopšte sad nešto izmišljali novo. Ne, ne, ne, došlo je do nesporazuma Mihajlo. Milan nije bio upućen da uopšte postoji statut, da je statut validan i da je sve to organizovano, da mi treba samo da nastavimo tamo gde je stalo. Ne, ne mi kao mi novi, nego svi zajedno u, u tome je bilo nesporazum je bio u pitanju. Mina, izvoli. Ovaj, definitivno mislim da treba da oprostite ovaj, nekim ljudima koji su ovde malo novi i nisu ovaj, baš toliko u toku. Ovaj, a druga stvar, a, ono što ste pričali malo pre o entuzijazmu i tako dalje, A, mislim, to je prilično jednostavno. To smo manje više a, svi skoro doživali na svojoj koži kad smo došli ovde kao novajlije i kada nas svi gledaju kao novajlije i misle da smo mi juče pogledali film, što je daleko od istine jer ovaj, definitivno nije tako. Ovaj, I druga stvar, što mi nismo juče počeli da radimo na tome, a to što smo ovde došli nedavno. ti osjećaš prozvanom, izvini. Da, da li, se osjećaš prozvanom? Ne, ne osjećam se prozvanom, nego je problem sledeći. Kada neko novi dođe ovde u ovu našu lepu sobicu, dešava se jedna vrlo interesantna stvar, to je da svi eventualno kažu ćao i da ih apsolutno ne zanima ko je došao, zašto je došao, kako je došao, a najbitnije je kako je došao do ovde, iz tog razloga što onda znamo koja reklama valja. Ovaj, I mislim da a, taj entuzijazam koji neko ima kada uđe prvi put u ovu sobu može a, vrlo lako da splasne može vrlo lako da splasne ako doček nije odgovarajući. Ovaj, svaka čast ljudima koji a, zaista ovde kažu e, gde si, ćao, ko si, šta si i tako dalje. Mislim, svaka čast tim ljudima, a mislim da bi trebalo malo poraditi na prijateljskom pristupu i da ne bi trebalo ljudima lepiti etikete kao što su Novajlije i tome slično. Ko je to rekao, Mino, izvini, molim te. Konkretno, ko je od nas pa ja rekao reč Novajlija? Pa ja neću nikoga da prozivam, onaj ko je to pa rekao. A ne, da ne, ne, ne reci, dobro. reci, ja sam ja rekao reč Novajlija. Za tebe? Nisi ti, nisi ti, o, uopšte nije bitno. Ja nisam čuo. A, jel mogu da- <laughs> Ja bih vas pozvao konkretno sve da dođete u Novi Sad, eto sazvaćemo sastanak, znam da Srđan ne može, jel? iz tehničkih razloga. Ovaj, ako hoćete, stupiti u kontakt sa Borisom, znači što se tiče toga, a slobodni ste, vidim, svi smo tu iz Vojvodine, ovaj, da, da dođemo na sastanak, da se vidimo, ukoliko ste u mogućnosti da dogovorimo, mislim da je to dobar početak, da se ljudi, lako je ovako i za internet anonimnosti, da ljudi pričaju, znači da, da sednemo i da, i da popričamo, da vidimo kakvi su, mnogo, mnogo znači baš na tome što je sama Mina rekla na tim međuljudskim odnosima. Ovaj, još jedna ovaj, bitna stvar, pošto mi uglavnom nismo u mogućnosti da dođemo jer smo manje više studenti ili nemamo baš prihode da bismo mogli sebi da priuštimo vozanje tamo ovamo. Što se tiče tih pristupnica, ja ću ovih dana biti u Novom Sadu i bilo bih vam jako zahvalna kada bih mogla te pristupnice da ponesem recimo sa sobom, da ih ljudi potpišu pa da ja to sledećom prilikom kada budem u Novom Sadu nekim poslom to vama vratim i da mi imamo potpisano da ovaj, smo zaista članovi toga. Mogu ja da sam konkretno, samo? ne znam u kojim pristupnicama pričaš kad si mogla upravo da zaključiš da i Vesna i ja pričamo da pristupnice ne postoje. Pa ja sam čula da je Vesna rekla da je ona potpisala i pristupnicu, da je potpisala i istupnicu, pa ja mislim da možda tu <laughs> zaista postoji nešto što treba potpisati. Svoje ja sam to digitalno to, odradila. Pokušavam već 10 minuta. A, prvo došlo do nesporazuma, jer ste vi sami kontradiktorni sebi. Prvo pričate da sve postoji, onda zatim pričate da ne postoji jer nemate ni pečat, ni pristup. Ko to rekao, izvini druže, ko je to rekao da nema pečat? I da ne... Mi imamo A, pečat, vi nemate vesna. pečat. Vi pečat, koji smo mi, ako ste vi? Čekaj, šta je sad ovo? A od kada se mi ovdje delimo, mislim, ja hoću da pa se Pa sve ovo kupi u vi ste A, pa ne, a, e, ti ili Vesna, ne znam, na to sam mislio, pošto ste vi ovdje najduže koliko vidim. Ali ste rekli da nema pečati, da nema pristupnica. ko je rekao da ne pa, pečati? pričate? To sve su ne da se mi delimo. Mihajlo, ovaj, da razjasnim stvar. E, pečat postoji, pristupnice postoje, E, te pristupnice koje se popune preko neta trebaju da se odštampaju, to treba Robert da odradi i vi trebate da dođete jednom u Novi Sad da bi to potpisali. Tada se e, stavi pečat na tu pristupnicu i ta je pristupnica tek onda e, zakonski važeća. Vi bez tog pečata, vi taj pečat nemate, ne možete taj pečat dobiti virtuelnim putem, to mora da se odradi na licu mesta. Ne možeš ti imati pečat, mislim, e, sledeći predsednik, odnosno zastupnik udruženja koji bude odgovarao pred zakonom vezano za udruženje, on će imati pečat kod sebe. Ne može svako imati pečat i ne može svako nositi deo odgovornosti jer je predsednik taj koji odgovara pred zakonom. Vi ostali ste samo članovi. Dobro, ja ne vidim zašto, to, to je neki onako banalan problem i Vesna, ja bih stvarno voleo da iskuliraš ovo, ovaj, što se toga tiče, pošto to uopšte nije bio pred, ovo, ovaj, po pojenta da, današnjih sastanka i to nema Mogu nikakve veze s tim što smo danas pričali, to je onako najmanja formalnost koja može da se odradi i na najlakši Mogu. način i ovaj, Ja, ja bih sad voleo da prekinemo snimanje, ako imate još nešto da dodate, razmislite o svemu što smo rekli, ja ću sumirati ovo sve što smo rekli na, na dva, tri lista A4 formata, okačit ću to negde na net i ono, da, da završimo za danas, pošto o, ovo je stvarno onako ne, ne, neke formalnosti o kojima nema, nema svrhe pričati o pečatima i o potpisima i one, pošto to nas ne sprečava da radimo ovaj, unutar pokreta. Ako mogu da dodam, ono što sam ja predložila jeste da upravo te pristupnice koje možda treba odštampati, potpisati i tako dalje, pošto ih već treba potpisati, ako to može da se odradi, da ste, te, ovaj, da ste pristupnice odštampaju, ja lepo da ih donesem ovde, da mi koji smo iz Kule i Milan koji je tu iz Komšiluka, da mi to lepo potpišemo, da ne bismo imali troškove da se vozamo svi tamo i nazad bespotrebno, ako već ne postoji potreba, ako postoji onda možemo. Ovaj, I da ja to lepo vratim na pečat i kraj priče.